Hallelujah. Аллилуйя. It's a surprise for me too. Для меня это тоже сюрприз. But I thank God for the honor. Я благодарю Бога за эту честь. Amen. Аминь. Okay, my papers are not staying, so. We continue our study uh, in the book of Nehemiah. Так, мы продолжаем изучать книгу Неемии. And today we are going to read scripture from uh, Nehemiah chapter 6. И сегодня мы будем читать Неемею 6 главы from one till the end. с первого стиха до конца. Before we go in, let's pray. Давайте помолимся, прежде чем мы начнем. Lord, we thank you for our lives. Господь, благодарим Тебя за наши жизни. And we thank you for what you're doing with our lives. Благодарим Тебя за то, что Ты делаешь с нашими жизнями. We pray that come and speak to us. Мы молим Тебя, приди и говори к нам. Prepare our hearts to receive your word. Приготовь наши сердца, чтобы мы принимали Твое Слово. So we shall grow in it. In Jesus name we Для того, чтобы мы росли в Нем во имя Иисуса Христа. Аминь. Amen. Аминь. It's a long scripture, but uh, long. long. Yeah. Это длинное место Писания, And there are a lot of names in it, и в нем много имен. and some are difficult to pronounce. и Некоторые из них сложно произносить, So just bear with me. поэтому просто давайте So we start reading. When, будете выносить меня сейчас. uh, from verse 1, when word came to Sambalat, Tobiah, Geshem, the Arab, and the rest of our enemies that I had rebuilt the wall and not a gap was left in it, though up to that time I had not set the doors in the gate. Когда дошло до слуха Санавалаата и Тови и Гешема, аравинитянина и прочих а, неприятелей наших, что я отстроил стену и не оставалось в ней повреждений. Впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота. Sambalat и Гешем, sent me this message. Come, let us meet together in one of the villages in the plain of Ono. But they were scheming to harm me. Тогда прислал Санавалат и Гешем ко мне сказать, «Приди и сойдемся в одном из сел на равнине Она». Они замышляли сделать мне зло. So I sent messengers to them with this reply I am carrying on a great project and cannot go down. Why should the work stop while I leave it and go down to you? Но я послал к ним послов сказать, я занят большим делом, не могу сойти, дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам. Четыре раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им тоже. Then the fifth time, Sambalat said, sent his aide to me with the same message, and in his hand was an unsealed letter. Когда прислал ко мне Санава- Санавалат в пятый раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо, in which was written, It is reported among the nations, and Geshem says it is true, that you and the Jews are plotting to revolt, and therefore you are building the wall. Moreover, according to these reports, you are about to become their king. В нем было написано «Слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты, иудеи, задумали отпасть, для чего э, строишь стену и хочешь быть у них царем по тем же слухам». And have even appointed prophets to make this proclamation about you in Jerusalem. There is a king in Judah. Now this report will get back to the king. So come, let us confer together. И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили, царь иудейский. И такие речи дойдут до царя. Итак, приходи и посоветуемся вместе. I sent him this reply. Nothing like what you are saying is happening. You are just making it up out of your head. Но я послал к нему сказать, ничего такого не было, о чем ты говоришь. Ты выдумал это своим умом. They were all trying to frighten us, thinking their hands will get too weak for the work and it will not be completed. But I prayed, Now strengthen my hands. Ибо все они стращали нас, думая, опустятся руки их от дела сего, и оно не состоится, но я тем более укрепил руки мои. One day I went to the house of Shemaiah, son of Deliah, the son of Mehetabel, who was shut in who was shut in at his home. He said, Let us meet in the house of God, inside the temple, and let us close the temple doors, because men are coming to kill you by night. They are coming to kill you. Пришел я в дом Шимаи, сына Делаи, сына Мегетавелова, и он заперся и сказал, «Пойдем в Дом Божий, внутрь храма, и запрем за собой двери храма, потому что придут у- э, убить тебя, и придут убить тебя ночью». But I said, Should a man like me run away? Or should one like me go into the temple to save his life? I will not go. Но я сказал, может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы не остаться живым? Не пойду. I realized that God had not sent him, but that he had prophesied against me because Tobiah and Sambalat had hired him. Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Товия и Санавалаат подкупили его. He had been hired to intimidate me so that I would commit a sin by doing this, and then they would give me a bad name to discredit me. А для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так и согрешил, и чтобы имели о мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Remember Tobiah and Sambalat, oh my God, because of what they have done. Remember also the prophetess, Noadiah, and the rest of the prophets who have been trying to intimidate me. Помяни, Боже мой, Тови и Санавалата по сим делам их, а также пророчицу Нуадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня». So the war was completed on the 25th of Elul in 52 days. Стена была совершена в 25-й день месяца Елула в 52 э, дня. When all our enemies heard about this, all the surrounding nations were afraid and lost their self confidence because they realized that this work had been done with the help of our God. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Also, in those days, the nobles of Judah were sending many letters to Tobiah, and replies from Tobiah kept coming to them. Сверх того, все дни знатейшие иудеи много писали писем, которые посылались к Товии, а Товины письма приходили к ним. For many in Judah were under oath to him, since he was son in law to Shechaniah, son of Ara, and his son Jehohanan had married the daughter of Meshulam, son of Berechiah. Ибо многие в Иудее были в клятвенном союзе с ним, потому что он был зять Шихании, сын Арахова, а сын его, Йоханан, взял на себя дочь Мишулама, сын Верехии. Moreover, they kept reporting to me his good deeds and then telling him what I said. And Tobiah sent letters to intimidate me. Даже о доброте его они говорили при мне, и мои слова переносились к нему. Товия присылал письма, чтобы устрашить меня. Amen. That was a long one. Это было длинное место писания. And I was given 10 minutes to preach. It has already taken 5 minutes. И мне дали 10 минут для проповеди, и 5 из них уже прошло. So we are going to be really fast. Поэтому буду проповедовать быстро. Are you ready? Готовы? Uh, what we see in this scripture is that uh, the wall was completed. Что мы видим в этом месте Писания, что стена была завершена? The wall was completed. Amen. Стена была завершена. Аминь. And the first thing we see in Nehemiah's life is that he was focused. И первое, что мы видим в жизни Неемии, то, что он был сфокусирован. He was focused and committed. У него был фокус, и он был посвящен. That's what we are going to talk about today. Amen. И вот о чем мы будем сегодня говорить. Аминь. Now, a focused life is a very powerful one. Итак, жизнь, которая имеет фокус, это очень мощная жизнь. Понимаете, когда э, фокусируется свет в одной точке, он может прожечь даже э, железо. It can kill cancer cells. Он может убить а, клетки, раковые клетки. So if your life is focused, you are going to be very powerful. Итак, если у вас сфокусированная жизнь, вы можете быть очень сильным и мощным. Uh, we know Martin Luther King. Мы знаем Мартина Лютера Кинга. Abraham Lincoln. Авраама Линкольна. Our own apostle Paul. Нашего дорогого апостола Павла. Uh, these, uh, these were focused legends. Это были такие люди-легенды, которые были сфокусированы. They knew what they were going for. Они знали, куда они идут. Аминь. Но фокус подразумевает одну очень важную вещь. That's a goal. Это цель. You need to know what you want. Вам необходимо знать, чего вы хотите. If you are focused without a goal, that's nothing. Если у вас есть фокус, но нет цели, это ничто. It's like you are going somewhere without knowing where you are going. Это как будто бы вы идете куда-то, а сами не знаете, куда вы Any идете. road can lead you there. Любая дорога может привести вас туда. Now, maybe you have still not found what you are here for. Э, Возможно, вы еще не определили для себя, куда вы идете. Uh, our teaching today uh, assumes that uh, we all know what we are doing. И наше учение сегодня подразумевает то, что мы все знаем, что мы делаем. Because from the beginning of Nehemiah, uh, we knew how he got the dream, how he got his goal. Потому что в начале книги Неемия мы видим, он получил uh, мечту, он получил видение и цель. So if you are still struggling with what God wants you to do, и если вы до сих пор не знаете и боретесь и не понимаете, что Господь хочет от вас, I want to encourage you that you seek counsel. Я хочу ободрить вас, чтобы вы искали совета. There are, there are credible people here in this room who can help you. Потому что в этой комнате есть люди в этом помещении, которые могут помочь вам. Amen. Аминь. Now, unfortunately, some people can also focus on the wrong things. И, к сожалению, бывает, что люди фокусируются не на тех вещах. Uh, a doctor who came from Ghana came to talk to uh, me and some of my friends. Один врач, который приехал из Ганы, он общался со мной и моими друзьями, And he said that uh, as a doctor, you need knowledge and confidence. и э, я сказала, No, he told us. и он сказал нам, что вам нужно знание и уверенность. He said, if you're, if you're a doctor and you have knowledge with no confidence, you're not going to be effective. Он сказал нам, что если а, вы врач, вы доктор, у вас есть знания, но нет уверенности, то вы не будете эффективным. Потому что ваши пациенты, они должны знать, что вы можете делать то, что вы должны делать. Но хуже, если у вас есть уверенность, а нет знаний. You're going to kill people confidently. Вы будете уверенно убивать людей. So if you have focus, you have commitment, dedication, everything, but in the wrong things, that's a disaster. И если у вас есть фокус, есть посвящение, есть цель, но это неправильно, то это катастрофа. Amen. Аминь. So it is important for us to know that uh, this is what God is telling us to do. Поэтому для нас важно понимать, что наш фокус это то, что Бог хочет, чтобы мы делали. And after we have determined that, we can put all our strength into it. И после того, как мы определили, что это Он, мы можем вкладывать всю силу и все посвящение в это. Now you may say that uh, you don't have this grandiose uh, project that Nehemiah had to build a wall around a city. Также вы можете сказать, что у вас нет такого огромного великого проекта, который был у Неемии, отстроить стену вокруг города. You are right and wrong at the same time. Вы правы и неправы одновременно. Потому что нет, Бог не призывает вас построить стену вокруг Санкт-Петербурга. But God has called you into certain things in your own life. Бог призывает вас к определенным вещам в вашей жизни. Are you a pastor? Вы пастор, That's your call. это призвание. Are you a student? Студент вы, Are you a doctor? может быть, вы врач, Are you a parent? родитель, Are you a wife or husband? жена, муж. See, these, these uh, positions, you don't need a prophet to come and tell you this is a call. Понимаете, если у вас есть эти позиции, вам не нужно, чтобы пророк попророчествовал вам, что это ваше призвание. На прошлой неделе а, наш проповедник, он говорил нам о, ц... А, о ролях жизненных. So maybe you don't have a big project. Поэтому, возможно, у вас нет большого проекта. But these are areas that you need focus. Но in. есть те сферы жизни, в которых вам нужно быть сфокусированным. Are you serving in church? Возможно, вы служите в церкви. The tricky thing here is that in church nobody pays you for what you do. Понимаете, сложность и такая интересная вещь в том, что касается церкви, что никто вам не платит за то, что вы делаете. That means it's very, very easy to lose focus. Это означает, что очень-очень легко потерять фокус. You just say, well, anytime I feel like doing it, I'm going to do it можете сказать, ну, всякий раз, когда я чувствую, что я хочу этого сделать, я буду это делать. Amen. Аминь. But God's promises are sure. God has not forgotten about whatever you're doing. Но Божьи обетования, они прочные, и Он не позабыл о том, кто вы и что вы делаете. So don't lose focus in whatever you are doing in church. Поэтому не теряйте фокус, что бы вы ни делали в церкви. I'm not sure that uh, Nehemiah was being paid. Я не уверен, на самом деле, что Неемии платили. But he did it with all his heart. Amen. Но он делал это от всего сердца. Аминь. Even in building our character, do you know the most important thing to God about us is character? Даже что касается построения нашего характера, знаете ли вы, что самое главное для Бога это наш характер? It's not making a big name. Это не наше большое имя. It's not getting fame. Это не слава. It's becoming more like Jesus. Это становление характера, когда мы становимся подобным Иисусу Христу. And we need focus in this area. И нам нужно сфокусироваться в этой сфере. Maybe you're trying to break some habits. Возможно, вы пытаетесь попрощаться с какими-то привычками, разрушить их. You need focus. Amen. И вам для этого нужен фокус. Аминь. Now, our next uh, thing we're talking about is obstructions or distractions. И следующее, о чем мы будем говорить, это то, что отвлекает нас или то, что препятствует нам. We saw in the reading that uh, Jeremiah's enemies came against him. А, Мы видим, что пришли враги Неемии. Now, maybe you, you are not able to identify any physical enemy, И, возможно, вы не можете увидеть какого-то физического врага, but don't forget that we have the devil as our enemy. но не забывайте, что есть враг у каждого из нас, это дьявол. And the Bible said we wrestle not against flesh and blood, И Библия говорит нам, что, на, что мы боремся не против плоти и крови, but against principalities. но против начальств. That is forces that we cannot see with our eyes. И это означает, что мы не видим это нашими глазами. Uh, one pastor in Africa said that life is not a fanfare but a warfare. И один пастор из Африки сказал, что жизнь — это не ярмарка, это война. And I think uh, the Apostle Paul has said it. И uh, апостол Павел, он также говорил это. What it means is that whatever you are called to do, there are going to be obstructions. Это обозначает то, что что бы вы ни решили делать, на вашем пути будут препятствия. Some are very obvious. You can just tell that this is an enemy. А иногда это очень очевидно, и вы можете сказать, что я вижу, что враг мешает мне. And some are friendly obstructions. А иногда вы не сможете. Friendly. They, they are the ones who can, а некоторые препятствия, они будут выглядеть очень дружелюбно. Even friends can be obstructions. Friends. Иногда даже друзья могут быть препятствиями. And there are so many things that can obstruct us or distract us from doing what God has called us to do, which in themselves are not evil. И есть много вещей, которые отвлекают или препятствуют сделать то, что Господь призвал нас сделать, которые э, сами по себе неплохие вещи. When the devil suggested to Jesus uh, after his fast that he turns stones into bread, actually, bread is not something bad. Jesus ate bread before he went to heaven. И когда мы видим, что дьявол искушал Христа и попросил превратить его камень в хлеб, мы видим, что хлеб сам по себе это не что-то плохое, но тем не менее в тот момент это было отвлечение для Христа. But at that particular moment, he knew it was a distraction. В тот момент он знал, что это будет отвлекать его. So we need to be very careful. Поэтому нам нужно быть очень осторожными. With the things that come around us глядя на то, что может входить в нашу жизнь. Now I'm ending, and uh, I want to give you two points. И я уже завершаю и хотел бы дать вам два пункта. Uh, that uh, we can use to counter uh, these obstructions and distractions in our lives. Эти два пункта помогут нам противостоять э, тем вещам, которые отвлекают нас и мешают нам. The first one is for us to remember God's word concerning the vision that He has given us. Первое – всегда помнить Божий путь, Божье видение для нас. Uh, sometimes life is difficult and, and you want to give up. Иногда жизнь сложна, и нам хочется сдаться, опустить руки. But if you remember what God has said concerning this particular thing that you are finding it difficult to go ahead with, Но если вы помните, что Господь говорит касаемо этой вещи, в чем вам сейчас очень сложно двигаться вперед, it re energizes you. это будет помогать вам и ос- оснащать ваш путь. Uh, there was a time I was talking to Hansi, А, Мы когда-то разговаривали с Ханси, and I told him about my going home. И я сказал ему о том, что я поеду домой. And I said, I'm praying that God will help me so that when things get rough there, I will not give up and want to run away. И я сказал ему, я молюсь о том, чтобы, когда я вернусь туда, и мне будет тяжело, и все будет сложно, я молюсь о том, чтобы мне не сдаться и не прекратить свой путь. Sometimes they, they, they take you to a place where you have no electricity, no Uh, telephone, nothing like that. You have to work as a doctor. Потому что иногда э, врачи могут оказаться в такой ситуации в местах, где нет ни телевизора, ни телефона. Э, нет электричества, еще хуже. Ни электричества, ни телефона. That can make life difficult. И от этого жизнь может стать очень сложной. But he said that what you need to know is know that God brought you here. И он сказал мне, ты должен помнить, что Бог привел тебя сюда. And anytime you remember that, you know that, well, no matter how difficult it is, you know, God brought you here. И ты должен помнить, что несмотря на то, что, несмотря на то, насколько сложно тебе здесь было, ты был здесь, Бог привел тебя сюда. And I was thinking, how can I miss this on my own? Why couldn't I remember that? И я подумал, действительно, как я мог забыть об этом? So that will lead us to the second point. We need community to also counter uh, obstructions. И э, второй мой пункт, это приводит к моему второму пункту, что нам нужна община для того, чтобы помо- помогать нам справляться с препятствиями и э, тем, что отвлекает нас. But you need the right people. Вам нужны правильные люди. If you don't associate with the right people, uh, they are going to contaminate you from what God has asked you to do. Но общение должно быть с правильными людьми, потому что неправильные люди, они будут отвлекать вас от того призвания, которое Господь дал для вашей жизни. First of all, they don't even understand your faith. They don't know what you are talking about. They don't know. They think that your vision is vain. Прежде всего, эти люди, они вообще не будут понимать, во что ты веришь, что такое твоя вера, каково твое призвание. Они не смогут понять этого. But when you get close to the right people, they encourage you. Но когда ты с правильными людьми, они ободривают тебя. They give you support. Они дают тебе поддержку. And they build you up. И они строят тебя, поднимают тебя. И тогда ты можешь двигаться вперед в том, что Бог призвал тебя делать. May God bless you. Пусть Господь благословит вас. And bless his word, Я передаю слово Хансе. Thank you, Emmanuel. Спасибо, Эммануил. Um, have you ever wondered why life can sometimes be so difficult? Задавались ли вы вопросом, почему жизнь иногда такая сложная? at the home group that meets in our house on Thursday, someone asked that question. И на нашей домашней группе, группе, которая собирается по четвергам, а, был задан этот вопрос. Why, when we go through life, things happen that we just can't explain? Почему, когда мы идем по жизни, происходят вещи, которые мы просто не можем объяснить? I just can't explain them. Просто не можем их объяснить. We are doing the right thing. Мы все делаем правильно. but still things happen that we can't explain. но при этом происходят вещи, которые мы не можем объяснить. And Emmanuel touched on this, but I'm just going to repeat a little bit. И Эммануил уже коснулся этого, но я хочу э, повториться. I think part of the answer is that God is involved in the process and not just in the end result. Я думаю, что Бог, Он вовлечен не только в конечный результат, но и во весь процесс происходящего. God wants us to be focused. Бог хочет, чтобы у нас был фокус. He's got a goal for our lives. У нас есть, у него есть цели для нашей but along жизни. The way things will happen. Но по, на протяжении пути будут происходить определенные вещи. Because God is interested in our character. Потому что Бог заинтересован в нашем характере. And that's what, and that is what is being built in the process. И это именно то, что происходит в этом процессе. You remember when God told the Israelites, "I'm going to give you a promised land." Помните, когда Бог сказал израильтянам, я дам вам землю обетованную? Wow, great! Классно, здорово. A gift from God. Дар от Бога. A, a, land that will overflow with milk and honey. Это земля, в которой будет течь молоко и мед. Just uh, the promised land. Земля обетованная. No worries. Никаких переживаний. Акуна Матата. Акуна Матата. Just a wonderful land. Просто прекрасная земля. And when they got there, и когда они пришли туда, what happened? что случилось? They were enemies. Там были враги. There were walls. Там была стена. They had to fight their way into that land. Для того, чтобы войти туда, им пришлось бороться. And that built their character. И это стало строить их характер. God has got plans for our lives, У Бога есть планы для нашей жизни, but they are going to be obstacles. но будут препятствия. And when we go through them, И когда мы проходим через них, we see that God is faithful, мы видим, что Бог верен, that he is strong, что Он силен, and that he can do more than we can do. и что Он может сделать больше, чем можем сделать мы. In this passage, we, sh- we see that they built the wall in 52 days. И в этом отрывке Писания мы видим, что они построили стену за 52 дня. It was impossible. Это было It невозможно, was, it was unbelievable. невероятно. People were thinking about this for decades, and here Nehemiah and his team, they built it in 52 days. Люди думали об этом, мечтали об этом веками, ну не веками, да. десятилетиями, а столетиями, <laughs> да. десятилетиями, okay, yes. веками нет. <laughs> а тут Неемия пришел и построил эту стену за 52 дня. It was amazing. Это было удивительно. But they, they had problems they had to overcome. Но у них были проблемы, которые им нужно было преодолеть. Sometimes we think about the things that God asks of us. Иногда мы думаем о том, что Господь просит от нас. And we think it's just too much. И мы думаем, ну это слишком. I can't do it. Я не могу этого сделать. Just think about this scripture. Просто подумайте об этом месте Писания. Matthew 28, at the end of Matthew 28. Давайте посмотрим на Матфея. We'll just quote it, we won't read it. Матфея 28 глава. Jesus said, um, All authority has been given unto me. Иисус говорит, что дана мне всякая власть. Now you go into the world, make disciples of all nations. И сейчас и, дан, и дана вам всякого, да? All authority has been given unto me. So now you go and make disciples of all nations. Итак, дана мне всякая власть, а теперь вы идите и делайте учеников. Учите, да. Учите, научите все народы. Teaching them to obey everything that I've commanded you и научите их всему тому, что я заповедовал вам. Когда я читаю это Писания, я понимаю, что я не могу этого сделать. Это то же самое, что построить стену вокруг Иерусалима. It's the same thing. То же самое. It just seems so hard. Кажется, что это настолько тяжело. Just seems impossible. Кажется, что это невозможно. But what is impossible with man is possible with God. Но то, что невозможно человеку, возможно Богу. God can do more than we can think or imagine. Бог может сделать больше того, о чем мы помышляем и думаем и представляем. And if each one builds our part of the wall. И если каждый из нас построит свою часть стены. If we just do what we know how to do. Если мы сделаем то, что мы знаем, как нужно делать if we do that, Если мы сделаем the это, wall will be built. то тогда стена будет построена. The kingdom of God will be advanced, will be advancing. И Царство Божие будет распространяться. The church will grow церковь будет расти. And more and more will in Jesus. И больше и больше людей будут верить в Иисуса. that is God's goal for the church, isn't it? Потому что в этом цель Божья для церкви, разве не так? Я думаю, иногда церковь может быть очень успешна в том, что на самом деле не настолько важно. But as Emmanuel said, it's, it's, it's very important to be focused Но, как on the right things. уже сказал, очень важно быть сфокусированным на правильных вещах. At the end of Mark, Jesus said, Go and make disciples. В конце а, Марка Иисус говорит, идите и научите народы. At the end of Luke, he said, um, Tell people about repentance and forgiveness um, of their sins. В конце Луки Иисус говорит, идите и скажите людям о прощении грехов. Um, at the end of the Gospel of John, Jesus said it, as the Father sent me, so I sent you. В конце э, Евангелия от Иоанна Иисус говорит, как Отец послал меня, так и я посылаю вас. And he reinstated Peter and he said, now go feed my sheep. И он берет Петра, э, Петра и говорит, иди и корми моих овец. And how does the book of Acts start? И как начинается книга Деяний? You will receive power when the Holy Spirit comes on you. Вы все примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. And you will be my witnesses. И вы будете мне свидетелями. That's Jesus's goal with the church. Вот цель Иисуса для церкви. That the peop that people will know about him. Что люди узнают обо мне. That they will be discipled. Что они станут учениками. That they will become more and more like Jesus. Они станут подобными Иисусу. In a few minutes we're going to have communion. Через несколько минут у нас будет причастие. And it is so wonderful to know that we have a king in heaven. И так здорово знать, что у нас есть царь на небесах. Um, Nehemiah is a picture of Jesus in certain ways. Неемия в какой-то степени это прообраз Иисуса. No matter what the difficulties were. Неважно, какими были сложности, he was faithful. он был верен. And the same with Jesus. И то же самое Христос. In Hebrews 12, verse 2 it says, в Евреях 12, второй стих, Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Говорится следующее, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, who for the joy that was set before him endured the cross, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. пренебрегши посрамление и восел одесную престола Божия. When there was a choice between doing the wrong thing and doing the right thing, Jesus chose the right thing. Когда у Иисуса был выбор сделать правильную вещь и неправильную вещь, Иисус выбрал сделать то, что правильно. When there was a choice between pain and saving each one of us, he chose the pain. Когда у него был выбор претерпеть боль для того, чтобы спасти каждого из нас, он выбрал боль. When people were spitting in his face, plucking out his beard, когда люди плевали ему в лицо, издевались над ним, he thought of us. он думал о нас. And he said, yes, I will do it. И он сказал, да, я сделаю это. This is the goal that God has for my life. Это та цель, которая у Бога есть для моей жизни. Спасти людей. So let's remember that as we will take part in communion. Поэтому давайте помнить об этом, когда мы будем принимать причастие. Can I ask the praise and worship team to come forward, please? Я прошу команду прославления выйти. Before we do that, I just want to pray for people who feel weak, weakened. Но сейчас, э, прежде чем мы приступим, я бы хотел помолиться за людей, которые чувствуют себя ослабленными. In verse 9 of Nehemiah 6 that we've read, э, в девятом стихе э, Неемия, chapter 6. шестой главы мы читали, They were all trying to frighten us, thinking their hands will get too weak for the work and it will not be completed. Говорится о том, что Девятый стих. Здесь? Да, девятый. 6 verse 9, please. Ибо все они стращали нас, думая, опустятся руки их от дела сего, и оно не состоится, но я тем более укрепил руки мои. But Nehemiah prayed, Now strengthen my hands. Но Неемия, он молился и говорил, что а, это укрепило руки его. Maybe you're going through something in your life that you just don't understand. Может быть, вы проходите через что-то в вашей жизни, что вы не понимаете. You've been doing the right thing. Вы делали все правильно. But Just some things happen that you don't understand. Но происходят какие-то вещи, которые вы не понимаете. And we are going to pray together as a church. И мы будем молиться вместе как церковь. That God will strengthen our hands. Чтобы Бог укрепил руки. So that we can build those walls. Для того, чтобы мы могли строить эти стены. So that God will make our hands strong. Чтобы Бог укрепил наши руки. So that we can do what we need to do. Чтобы мы сделали то, что необходимо сделать. Can we stand together, please? Пожалуйста, можем ли мы встать все вместе?